Jean-Pierre Mirande eta Anik Trundai For 64 UDI alderdien eh, autageiak irabazle elkitzen dira departamentuko bozen bigarren utzuli hortaik erran duzun bezala bozen euneko berroita amazazpiarekin. Mendialdea, autes erremu berriko leheneko lau kantonamentuetaik iruetan aintzinean urentu die, baigorin ez ezik, zer balorapen egiten dian bigarren itzuliaz galegin diogu Jean-Pierre Mirande konseilari berri politikiari? Oh, uh, eh, boska hoik eh, oso politikoak izan zera, ez dut uh, lehen bezala kantonamentukal, uh, gentian edo gizonan abe uh, boska hoik uh, jamanik, eta bon, hor, hor agertzen duk uh, politiko mailan, uh, uh, agertuko dira ebentik uh, boska hoik, uh, eta baie, uh, Euh, bon, euh, brentsak, euh, nazional mailan ekaitik boska hoik, departamentalak lehen kantonamentuko botzak, boskak deitzen gintian. Bon, bai oso kambiatuituk eta ikusten jagu oso politika sartzen dela hor hor orkestaket. Hun alagasko izan den, mena, bon, mementun, ni kontenuk rezultataz eta nahitiat botze mailik oro ere euneko berroita iru emaitzarekin emaitza historikoa izan da EH Baiko Leoni agergarai eta Antion Kurutsari dentzat. 2000 bosteun bosetarik lehen utzulian, laumila bederatzu eun etarat bigarrenian aieke jakin izan die beren boska zalegoa baino atago boska bibilkatzia. Leoni agergarai ere balorapen baten egitea galegin diogu. Ordin, Euskal Herria baientako izan da jaleike ekoizpen izi eta sekulan izan ez dena. Eran ahibe ehuneko behoita hiu kakotx bat ukendugula, lau mila sortzi ehun hogeita bat botzekin. Ordin, guetako ezinago eder da urhats hoi, Bigeren indar politikoa gertzen begia mendi alde juntan. Voilà. Ordin, euh, bihoz bihotzetik behartu gu eskertu uh, gu e boskazale bakotsa eta Euskal Herria Baian izenian urtez eta urtez uh, militantek egin lanae hor euh, ikusten dugu eman koch izan dela. Parte hartzia lehen itzuliari komparatuz goagoa izan da kasik euneko irutan ogeiala teltzeko. Jean-Pierre Mirandek eh, aitortu deikunaz, pentsatu baino zailagoa izan da boskaldia, eta EH baien izenian leoni agergarraie botzik agertu zaiku, EH baien emaitza historikoa izan behita eta esperantza emaiten behitu geruari begira.